Osobine bez kojih se čovjek ne može smatrati vjernikom ili u najmanju ruku dobrim vjernikom. U našoj prethodnoj emisiji bilo je riječi o bogobojaznosti. Zasigurno, dakle, ova osobina neizostavna je osobina. Mora se naći kod svakog vjernika i vjernice. Pa smo govorili u prethodnoj emisiji o samom značenju bogobojaznosti kroz riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, odnosno kuranske ajete, zatim kroz hadise Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i kroz govore islamskih priznatih i poznatih učenjaka. Kako da budem bogobojazan? Jeste, naučio sam Bogobojaznost je da činim ono što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio i da ostavim ono što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Da sve to činim iz ljubavi prema njemu, iz nade prema njemu, Allahu jalla wa ala, i na drugoj strani iz straha od njegove kazne. Naučio sam da je to bogobojaznost, ali kako da budem takav? Kako da budem takav? Kako da činim ono što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio i da se ostavim onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Zasigurno na prvom mjestu moraš se, kada si naučio značenje bogobojaznosti, kada si naučio šta je to bogobojaznost općenito, dakle da činiš ono što je Allah naredio, a da se ostaviš onoga što je Allah zabranio, moraš se nakon toga podučavati svim dijelima koje je Allah subhanahu wa ta'ala naredio, koje je Allah nam propisao i stavio obavezu, i upoznati se također na drugoj strani sa svim onim dijelima koja nam je uzvišeni Allah zabranio. Šta ti vrijedi da naučiš šta znači bogobojaznost, međutim ne znaš kojih se dijela trebaš klonuti i za kojim dijelima trebaš posegnuti pa ih činiti. Kaže Ibn Ređeb Rahimehullahu Teala, veliki islamski učenjak, osnova bogobojaznosti jeste da rob zna čega se treba bojati, pa da se toga i boji. Da bi čovjek bio bogobojazan, mora da nauči čega se treba bojati, odnosno kojih loših dijela se treba klonuti. Maruf el-Kerhi spominje od Bekra ibn Huneysa da je rekao kako da čovjek bude bogobojazan, a ne zna čega se treba bojati? Zar je to moguće? Kako da čovjek bude bogobojazan, a ne zna čega se treba bojati? Pa je na ove riječi Kerhi dodao ako ne naučiš šta je bogobojaznost, ješćeš kamatu ako ne naučiš šta je bogobojaznost, tješćeš kamatu, odnosno ako ne naučiš da je kamata strogo zabranjena, da se toga treba klonuti, da je to od bogobojaznosti, onda ćeš zasigurno upasti u nju. Ako ne naučiš šta je bogobojaznost, susrešćeš ženu strankinju, pa nećeš oboriti svoj pogled. I ako ne naučiš šta je bogobojaznost, i isukaćeš svoju sablju prema drugim muslimanima. Dakle, moraš se upoznati s dijelima koje je Allah naredio, iz dijelima koje je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Pa ono što ti je naređeno da to radiš, koliko si doista u mogućnosti i ono što ti je Allah djelavala zabranio, da se toga maksimalno kloniš. Zatim, kako da budem bogobojazan rob? Kada sam saznao i kada naučim koja mi je dijela Allah subhanahu wa ta'ala propisao, naredio da ih činim i koja mi je dijela Allah djelavala zabranio, ne smijem se njima približavati, kako da ustrajem u činjenju tih dijela, kako da se odazovem doista svim tim Allahovim naredbama i da se klonim svega onoga što je Allah zabranio. Dragi moji brate, musliman i sestro muslimanko, nećeš moći odazvati se Allahovim naredbama i kloniti se onoga što je on zabranio ukoliko ne budeš volio Allaha Đalla ala više od samog sebe. Od svojih roditelja, od svoje porodice, od svoje djece i od samoga sebe. Kako da se čovjek odazove Allahove naredbi, a ugađa svojim prohtjevima, svojim strastima? Ili ugađa, traži zadovoljstvo nekoga drugog? Ne može se klonti je li onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, ako njegova duša želi da to čini, zasigurno. Zato moraš voliti Allaha subhanahu wa ta'ala više od bilo koga, pa i samoga sebe. Moraš Allahu subhanahu wa ta'ala dati prednost u svakom stanju, u svakom vremenu. Mašta se ispriječilo ispred tebe. Mašta htio da postigneš, ukoliko ti je Allah subhanahu wa ta'ala to zabranio, ne prikučuj se. Ako ti Allah dželavala nešto naredio, a to teško je tvojoj duši da postigne, trudi se, postići svoju dušu. Nemoj nikada zaboraviti izreke naših prethodnika. Zašto su oni bili tako dobri? Zašto? Što su se trudili, što su podsticali svoju dušu. Nije Allah tako samo stvorio i gotovo preko noći. Ne, već su se borili sa svojim dušama. Pa jedan od njih kaže, tjerao sam svoju dušu na pokornost Allahu Đalla a ona je plakala, teško je bilo, ne može se ostaviti svojih prohtjeva i strasti. Međutim, ja nisam je prestao tjerati, vući ka Allahu dok nije mu krenula razdragana, Allahu akbar, dok nije krenila razdragana prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Dakle, trebamo tjerati svoju dušu da najviše voli Allaha subhanahu wa ta'ala. A kako da ne voli Allaha subhanahu wa ta'ala? Čovjek, kada ga je stvorio i doveo na ovaj dunjaluk, nije bio vrijedan spomena Kada mu je ukazao brojne svoje blagodati, odlikovao ga nad svim svojim stvorenjima. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ Mi smo zasigurno čovjeka stvorili u najljepšem izgledu. Allah subhanahu wa ta'ala je čovjeka stvorio u najljepšem izgledu. Zatim podario mu brojne druge blagodati, a nama vjernicima podario iman, podario slijedjenje Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Pa kako da čovjek ne voli Allaha subhanahu wa ta'ala? Allah ga čuva na uputi, odaziva se njegovim dovama, čuva ga na pravom putu. Zar da ne voli Allaha subhanahu wa ta'ala? Zasigurno. Zato volimo Allaha subhanahu wa ta'ala i njemu dajemo prednost u svakoj situaciji. Nemojmo se nimalo dvomiti kada nađemo u Allahove knjizi Kur'an i Kerimu da nam on nešto naređuje, a neko drugi, mako on bio, to nam zabranjuje. Nimalo se nemojmo dvoumiti, već Allahu dželle vala dajmo prednost njegovim riječima dajmo prednost i odazovimo se njegovim naredbama. Zatim, nemojmo gubiti iz vida činjenicu da nas Allah subhanahu wa ta'ala nadgleda, da nas Allah jalla djelavala nadzire, da zna sve o nama, ma gdje se mi nalazili. Allah subhanahu wa ta'ala poznaje nas, nadzire nas, zna u kakvim se dijelima nalazimo, koja dijela činimo. Budimo svjesni svoga gospodara. Stidimo se svoga gospodara. Kada nam je podario sve ove blagodati, stidimo se da nas on gleda, a mi se nalazimo u grijehu. Mi se nalazimo u nepokornosti Allahu Jalla Vala. Allah subhanahu wa ta'ala njemu ništa ne promiče. Njegovom znanju, njegovom pogledu ništa ne promiče. Allah subhanahu wa ta'ala sve nas vidi makoliko nas bilo i magdje se mi nalazili. Allah subhanahu wa ta'ala zna sve o nama. Pa nastojimo da nas Allah subhanahu wa ta'ala kada nas nadzire, kada nas nadgleda, zasigurno u svakom trenutku da nas vidi u pokornosti njemu, da to bude naš znak zahvalnosti njemu, Allahu subhanahu wa ta'ala na ovim blagodatima koje nam je, koje nam je podario. Dakle, šta će nam pomoći? Da budemo bogobojazni, Kako da budemo bogobojazni? Kad smo naučili šta je bogobojaznost, kada smo se upoznali sa dijelima koja nam je Allah naredio i sa dijelima koja nam je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, kada damo Allahu subhanahu wa ta'ala prednost na svim, šta će nas još pomoći na tom putu da ustrajemo, da Allahu uvijek dajemo prednost, da ustrajemo u činjenju dobrih dijela i ostavljanju loših dijela, šta će nam na tom putu biti od pomoći? Svjesnost da nas Allah subhanahu wa ta'ala nadgleda. I ako Bog da, uz Allahu dozvolu o ovoj osobini govorit ćemo posebno o svjesnosti o Allahovom nadzoru. Da smo svjesni da nas Allah subhanahu wa ta'ala nadzire i spominjati kuranske ajete, hadise, brojne, prelijepe izreke islamskih učenjaka, jer je to zasigurno prijeko potrebna osobina čovjeku da ustraje na pravom putu, da je vazda ili što je god moguće više svjestan svoga gospodara da ga on nadzire, da ga on nadgleda. Pa jedan kada je bio upitan učenjak od strane neukog, tražio je savjet pa kaže šta će mi pomoći u ovim toplim vrućim danima kada se ljudi svakako nose šta će mi pomoći u obaranju pogleda? Pa mu je rekao, svjesnost. Nakon Allaha Vala pomoći će ti svjesnost da te Allah gleda prije nego li pogledaš ti u to što nije lijepo, što je Allah subhanahu wa tela zabranio. Šta će ti pomoći da oboriš pogled, da ne gledaš u to makar tvoja duša željela da vidi. Šta će ti pomoći? Svjesnost da te Allah subhanahu wa ta'ala gleda prije nego i ti pogledaš u to. Također drugi je rekao, veliki islamski učenjak, saznao sam da moju nafaku niko neće pojesti doja. Moju obskrbu niko neće pojesti doja. Pa sam time smirio svoju dušu. I saznao sam da moja dijela neće činiti niko drugi do ja, pa sam požurio sa činjenjem svojih dijela. Džaba je čekati, neće niko klanjati za mene, neće niko postiti za mene, učiti Kur'an, dijeliti sadaku, pa sam požurio sa tim dijelima. Saznao sam da će mi smrt doći iznenada. Ne znam kada će mi doći. Može mi doći iznenada, može mi doći sada, za nekoliko trenutaka. Možda neću omrknuti, sutra osvanuti i slično. Saznao sam da će mi smrt doći iznenada. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Luqman وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدَا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوت Nijedna duša ne zna šta će sutra zaraditi i nijedna duša ne zna u kojoj će zemlji umrijeti. Niko ne zna. Nijedan čovjek ne zna gdje će umrijeti kada će umrijeti. Pa kaže, saznao sam da će mi smrt doći iznenada. Ne znam trenutak svoje smrti, pa sam požurio da je dočekam spremno. I kaže, saznao sam da se ne mogu sakriti od Allahovog pogleda, pa ga se zato i stidi. Allahu ekbar. Saznao sam da se nigdje ne mogu sakriti od Allahovog pogleda, da me Allah nadzire, nadgleda, vidi ma gdje se nalazio, u kojoj zemlji živio, zatvoren u nekoj prostoriji posebnoj bio. Ne mogu se sakriti od Allahovog pogleda, pa ga se zato i istidim, stidim ga se, on mi podario sve ove blagodati, a gleda me u grijehu, zato ga se stidim. Dakle, kako da budem bogobojazan Allahov rob, šta će nam pomoći na tom putu? Svjesnost da nas Allah subhanahu wa ta'ala nadzire, da nas Allah subhanahu wa ta'ala prati, zato nastojimo da nas Allah dželavala gleda, kada nas gleda, da nas gleda u dobrim dijelima. Da nas nađe tamo gdje on i traži od nas, priželjkuje od nas da nas nađe u dobrim dijelima, a ne u lošim dijelima. Zasigurno i ono što će nam nakon Allaha subhanahu wa ta'ala i svega spomenutog pomoći u izgradnji bogobojaznosti, podstaknuti nas na bogobojaznost i da ustrajemo na tom putu, na činjenju dijela koje Allah naredio i ostavljanju onih dijela koje Allah zabranio, jeste i poznavanje života na dunjaluku i onoga što čeka na ahiretu grešnike. I također na drugoj strani poznavanje života na dunjaluku i onoga što čeka na ahiretu pokorne bogobojazne robove. Allahove subhanahu wa ta'ala pokorne bogobojazne robove. Kome je to završnica pripala na dunjaluku? Imali su grešnici možda i metka i metka, međutim na kraju su bili uništeni i oni njihovi metak. I na kraju ništa sa sobom od tog imetka nisu ponijeli. U kabur su ukopani, zakopani kao i svaki drugi, kao i najveći siromah. Ništa sa sobom do nekoliko komada platna nisu ponijeli. I tako je sa svakim od nas. Međutim, šta ih čeka na ahiretu? Šta ih čeka na ahiretu? Jesu li gradili popravljali, izgrađivali svoj život na ahiretu. Vjernici možda na Dunjaluku nisu živjeli u blagostanju. Živjeli su iskušenjima, ali na ahiretu su imućni. Možda čovjek na Dunjaluku bude siromah, ali na ahiretu je bogataš, imućan. ima ih koji su na Dunjaluku imućni, vladaju, imaju i imaju, Međutim, siromasi su na ahiretu. A šta ti vrijedi? Kao što je rekao Jalla Vala, wal ahiretu khairun wa abqa. Ahiret je bolji ili ahiret je jedino vrijedan i ahiret je vječan. Vječan. Za ahiret se trebamo pripremati. Jeste, živimo na Dunjaluku i moramo raditi za Dunjaluk. Ali dakle, trebamo se posvetiti mnogo, mnogo više našem ahiretu. Zašto? Zato što je u pitanju naša, naša vječnost. Kada nastupi ahiret, nema više dunjaluk. Nema više povratka na dunjaluk da radimo dijela. Ne, što smo uradili, uradili. Zato, kako kaže islamski učenjak, govor koji smo spomenuli, saznao sam da će mi smrt doći iznenada, pa sam požurio da je dočekam spreman, da što je god moguće više činim dobrih dijela. Dakle, ono što će nam pomoći u izgradnji bogobojaznosti jeste da se upoznamo sa životom na dunjalku i sutra na ahiretu grešnika i životom na dunjalku i na ahiretu Allahovih pokornih, bogobojaznih robova, kome to pripada lijepa završnica i na dunjalku i na ahiretu. Zatim, trebamo se upoznati sa svim onim što nas odvraća od Allaha subhanahu wa ta'ala, naruđito s onim što se nalazi pri nama, od naših prohtjeva, od naših strasti, pa trebamo sve te naše prohtjeve i sve te naše strasti zauzdavati uzdama bogobojaznosti, uzdama pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Trebamo se upoznati sa šeitanskim prilazima. Kako prilazi šeitan čovjeku i postepeno ga, da nije ni svjestan, udaljava od Allaha subhanahu wa ta'ala. On smatra da je dobar, međutim, nalazi se na ivici litice, provalije. Međutim, ovo nije samo dunjalska provalija, već i džehennemska provalija. Provalije, provalija koja se nalazi u džehennemu. Ivice s koje se pada u džehennem. Zato, dakle, trebamo se upoznati sa svim tim spletkama šeitana, jeli i njegovim stopama kojima postepeno čovjeka zavodi i odvodi s pravog puta u stramputicu i zabludu. Dakle, nije bogobojaznost samo činiti dobra djela, već obavezno treba se upoznati i sa lošim djelima i sa grijesima, kako je Huzeyfe radijallahu talan rekao, ljudi su pitali Allahovog poslanika alihi salatu wasalam o dobru, a ja sam ga pitao o zlu. Zašto? Mehafeten en yudrikeni iz, bog, iz straha, iz bojazni da me ne snađe to zlo. Dakle, treba se čovjek upoznati sa dobrim i sa lošim. Kako da provjerim Ja sam li izgradio kod sebe bogobojaznost? Ja sam li bogobojazan Allahov rob? Imaju pokazatelji, simptomi po kojima se prepoznaje da čovjek drži do bogobojaznosti, da je čovjek Allahov pokoran bogobojazan rob. Dakle, to su dijela koja je Allah subhanahu wa ta'ala naredio da se čine, I to su dijela koje Allah subhanahu wa ta'ala naredio da se ona ostave, da se tim dijelima ne približava. Pa ko bude činio ta dijela koja je Allah naredio, strogo ih propisao, stavio obavezu, odazivao se tim naredbama, Allaha Allah je činio ta dobra dijela i ostavljao zabranjena loša dijela, on je bogobojazan. Pa naći ćemo u Kur'anu, Allahove subhanahu wa ta'ala knjizi, mnoge ajete u kojima se uz bogobojazni robove spominju određena dijela. Pa se kaže da su ta dijela od osobina bogobojaznih robova. Da ta dijela čine Allahovi bogobojazni robovi. Pa odmah, na početku Allahove knjige, Kur'an i Kerima, na početku sure El Bekara, nakon sure El Fatiha, prve kur'anske sure, dolazi sura El Bekara, I na početku, u prvih pet ajeta sure El-Bakara, Allah Jalla govori o svojim bogobojaznim robovima. Tih pet ajeta kod nas je poznato, kaže se Elif Lamim. Elif Lamim, prouči Elif Lamim, jeli kod nas, kada se kaže ovo, misli se na prvih pet ajeta sure Al-Bakare, sura Al-Bakare otpočinje sa Elif Lamim, pa se zato kod nas u narodu tako i kaže. Jeli? Pa kaže Jalla Vala Elif Lamim, Elif Lamim, Zalikel kitab la rajba fi hudan lil mutaqi. Alif lamim ta uzvišena knjiga. Kur'an i Kerim je knjiga u koju nema, ama baš nimalo sumnje. Hudan lil mutaqin. Ona je uputa bogobojaznima. Ona je uputa bogobojaznim robojima. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala u narednim ajetima pojašnjava koji su to bogobojazni robovi. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala Alladine ju'minune bil gajb Oni koji vjeruju u gajb Oni koji vjeruju u nevidljivi svijet Oni koji vidu, vjeruju u neviđeni svijet Sve ono što je sklonjeno od njihovih očiju A obaviješteni su o tome u Kur'anu ili vjerodostojnom hadisu To je gajb Oni koji vjeruju u džennet i džahennem Oni koji vjeruju u postojanje meleka i džina I svega dakle onoga o čemu nas je obavijestio Hrvatsko Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu ili u hadisu svoga poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, a mi to ne vidimo, ne možemo opipati, ne možemo čuti, ne možemo vidjeti ili na neki način osjetiti bilo šta od toga. Već u to trebamo vjerovati. U to trebamo vjerovati. Pa dakle, jedna od osobina bogobojaznih robova Allaha vala, jeste da vjeruju u gajb. Zatim, vojuqimu nas sala i koji obavljaju namaz, koji klanjaju namaz. Kako da čovjek bude Allahov bogobojazan rob, a ne klanja? Nema toga. Nema toga. Ne može čovjek biti bogobojazan bez namaza. Mora pet dnevnih namaza da klanja. I bogobojaznost je ta, kako smo govorili u prethodnoj emisiji, bogobojaznost je ta koja se postavlja između čovjeka i džahennemske kazne. Džahennemske vatre. Kazne u džahennemu. Džahennemske vatre. vatre. Pa ukoliko ne bude te bogobojaznosti, čovjek će ući u vatru. Nasalullah ila afija wasalama. Čovjek će ući u vatru, pa ukoliko ne bude vjerovanja u gajb, ukoliko ne bude pet dnevnih namaza, čovjek će ući u vatru. Čovjek se izlaze, izlaže džahennemskoj vatri. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ I ono čime ih mi obskrbljujemo, oni udjeljuju. Iz toga izdvajaju zekat. Ona imeta kojeg smo, koji smo mi mu dali, i propisali da na to izdvaja zekat, on izdvaja zekat. Pa od osobina bogobojaznih Allaha i robova jeste da izdvajaju zekat. Zatim kaže dalje, والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون I oni koji vjeruju ono što je objavljeno tebi o Muhammede. Dakle, Allahov bogobojazan rob jeste onaj koji vjeruje u sve što je objavljeno u Kur'anu. Ništa od Kur'ana ne poriče da Allah sačuva, vjeruje u cijeli Kur'an koji je objavljen, kojeg imamo danas. Ništa od toga ne negira. I također vjeruje u vjerodostojne hadise. Sve ono što je došlo u vjerodostojnim hadisima od Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, on to prihvata i vjeruje to. I čak vjeruje u sve vjerovjesnike i poslanike koji su bili prije i ono s čime su oni dolazili od Allaha subhanahu wa ta'la, on to vjere, on to prihvata, ništa od toga ne negira. To je Allaho bogobaja za rob. وَبِلْ أَخِرَةِ hum yuqinun. I oni su u ahiret, drugi svijet, ubijeđeni. Allaho i bogobajazni robovi su ubijeđeni u ahiret. Dakle, da drugi svijet, nakon Dunjaluka, kada nastupi sudnji dan, drugi svijet, drugi svijet postoji. Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi, pojašnjavajući osobine svojih bogobojaznih robova, pa kaže وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِتَقْوَا A da oprostite grešku, pređete preko greške, to je bliže bogobojasnosti. Ili to je bogobojasnost. Dakle, praštanje drugima, prelaženje preko njihovih pogrešaka prema tebi je od bogobojasnosti, od osobina bogobojaznih robova. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala innal ladhina taqav, oni koji se boje Allaha. Bogobojazni, doista bogobojazni i da mesehum ta'ifum mine šeitani tedekjeru fe idahum obsirun. Kada i šeitan dotakne, oni se sjete Allaha subhanahu wa ta'ala i brzo se osvijeste. Dakle, ukoliko čovjek i zapadne u grijeh, počne činiti grijeh, bogobojazan Allahov rob ne može ustrajati u činjenju grijeha već odmah ukoliko i upadne u grijeh, prisjeti se Allaha subhanahu wa ta'ala, da ga Allah nadgleda, stid ga obuzme, od Allahove kazne i ostavlja se to grijeha. Kada ga šeitan odvede na stramputicu, on se brzo povrati, sjeti se Allaha subhanahu wa ta'ala i osvijesti se. Allahovi bogobojazni robovi govore istinu, samo istinu i rade po istini. Nemoguće je da čovjek bude bogobojazan, da se boji svoga gospodara, da čini što je Allah naredio, ostavlja ono što je Allah zabranio, a da laže. Allah je laž zabranio, kaže poslanik Alihi Salud sam jedne prilike, kada je bio upitan, može li vjernik da pije? Može. Može li vjernik da krade? Da čini zinalku? Može. Može li čovjek vjernik da laže? Ne može. Ne može vjernik da laže, dakle, jer to svjesno čini. Zna da je laž. Zna da je laž. Ne može dakle da laže. Zato Allahovi bogobojazni robovi govore istinu i samo istinu. Kaže Jalla Vala, Ulaike alledine sadaku wa ulaike humul muttaqun. To su oni koji govore istinu i to su oni bogobojazni Allahovi robovi. Allahovi bogobojazni robovi jesu oni koji govore istinu. Allahovi bogobojazni robovi su pravedni, vole pravdu, sude po pravdi, zahtijevaju pravdu, ne vole nepravdu. Kaže Jalla Vala, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِتَقْوَى Neka vas mržnja koju nosite prema nekim ljudima ne navede da im činite nasilje, da nepravedno postupite prema njima. Ne, pravedni budite, to je bogobojaznost. To je bogobojasnost. Pravda je bogobojasnost. Dakle, zastupanje pravde, traženje pravde, postupanje po pravdi jedna je od osobina bogobojasnih robova. I tako, ukoliko uzmemo Allahu subhanahu wa ta'la knjigu, Kur'an i Kerim, a trebali bismo što češće čitati je, proučavati, našli bismo u njoj brojne osobine Allahovih bogobojasnih robova. Dakle, da bih bio Allahov bogobojazan rob, moram naučiti šta mi je sve Allah naredio da činim i šta mi je sve Allah subhanahu wa ta'ala zabranio da se toga ostavim. Da Allahu subhanahu wa ta'ala dam prednost u svakoj situaciji. Da budem svjestan da me Allah subhanahu wa ta'ala nadzire, nadgleda ma gdje se nalazio. Da proučavam životopis prethodnih naroda koji su griješili prema Allahu, koji nisu bili bogobojazni i onih koji su bili bogobojazni. Kome to pripada završnica na Dunjalku i na ahiretu. I svakako ne smijemo zaboraviti dovu Allahu subhanahu wa ta'ala da nas učini njegovim bogobojaznim robovima, da nam olakša slijedjenje istine i ostavljanje neistine, da nam olakša slijedjenje pravog puta i ostavljanje stramputice zablude. Uz Allahovu dozvolu u narodnoj emisiji govorit ćemo o plodovima, rezultatima, koristima, vrijednostima ovakvog života života u bogobojaznosti. Šta za sobom povlači odazivanje Allahim naredbama i klonjenje onoga što je Allah zabranio? Kolike koristi i koje sve koristi? Allah subhanahu wa ta'ala molim da nas poduči našoj vjeri, da nas poduči Kur'an i Kerimu i sunnetu Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa sallam i da nas učini od onih koji će živjeti po tome, po Kur'anu i po sunnetu. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učini njegovim iskrenim robovima i iskrenim sljedbenicima njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Molim uzvišenog Allaha da oprosti meni i vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjednicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallillahuma ala nabina Muhammed wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.